загальним, арбітражним та третейським судами згідно частини 2 статті 55 Конституції України громадяни України мають право на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу та майно. Судовий захист здійснюється також шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях справ по спорах, що стосуються прав і інтересів установ, організацій, підприємств, колгоспів і інших кооперативних організацій, їх об'єднань і інших громадських організацій. Вирішення господарських спорів між підприємствами, установами і організаціями здійснюється органами арбітражного суду в межах їх компетенції. Згідно з законодавством про судоустрій, правосуддя здійснюється тільки судом, шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних справ, зв'язаних з захистом прав із законних інтересів громадян, підприємств, установ і організацій, шляхом розгляду в судових засіданнях, кримінальних справ, вирішення питань про винність підсудного, застосування встановлених законом мір покарання осіб, винних в учиненні злочину або виправдання невинних. Вирішення всіх господарських спорів що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами. Правосуддя одна із форм державного управління, засіб виконання державою внутрішньої функції охорони правопорядку, власності прав і свобод громадян шляхом вирішення судом цивільних, кримінальних і господарських справ по правилах, передбачених цивільним, кримінальним, арбітражним правом, тобто шляхом застосування від імені держави норм права до встановлених у судовому засіданні фактів і відносин, а в необхідних випадках і мір примусу до правопорушників. Дане визначення дозволяє сформулювати такі основні ознаки правосуддя. Правосуддя здійснюється тільки спеціально створеним органом. Судом шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних, кримінальних і господарських справ. Для правосуддя характерні передбачені законом порядок його здійснення, процесуальна форма, застосування мір державного примусу, спеціальні цілі. Слід звернути увагу на те, що в кримінальних справах сфера правосуддя визначена достатньо точно, відповідно до статті 15 кримінально процесуального кодексу правосуддя в кримінальних справах здійснюється тільки судом. Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню інакше, як за вироком суду і відповідно до закону. В цій формулі найбільш важливим є те, що вона обмежує дії законодавства, зобов'язуючи його відносити вирішення кримінальних справ тільки до компетенції Державного суду. Цього не можна сказати про правосуддя в цивільних справах. Стаття 6 Цивільного процесуального кодексу також містить положення про здійснення правосуддя в цивільних справах тільки судом. Проте цивільні справи розглядаються не тільки судом, але й іншими органами цивільної юрисдикції. Особлива юридична процедура, в якій здійснюється судова діяльність.